Ние ќе продолжиме со нашата тема Чашата на спасението. Секоја сабота ќе повторам некои работи пред да преминеме на новото. И за таа цел прво да отвориме повторно во 116-тиот псалм. Да ги прочитаме 12-тиот и 13-тиот стих уште еднаш. 116-ти псалм 12 и 13 стих. Добро, ти го имаш стариот превод за тоа, тоа така. Да, во ред. Бедеќи ние одамна него, тој превод не го користиме како стандарден, затоа и немаме потреба секојаш да објаснуваме <laughs> што каде се наоѓа. Проблемот е што разликите се големи во тој поглед, кај псалмите и Горет? Горет? Вред, вред, значи... Не, не, вред, вред. Вред имаат право луѓето да да бараат објаснување. Не секогаш може човек да се снајде сам или сама особено кога е проповед и кога нема многу време за чекање, кога треба да се прочита текстот и времето брзо поминува. Дори до сега, значи, ова е третата проповед, поред до сега не ми беше споменат овој проблем, дека некој не успевал да го, нај, да го најде текстот. Но еве и благодарам на Ленче што го посочи проблемот во стариот превод. Што да му дадам на Господа за сите негови добрини што ми ги направи мене? Ке ја земам чашата на спасението и името на Господа ке го повикам. Да повториме некои важни мисли. Според псалмистот Давид, она што најдобро можеме да го направиме за да му возвратиме на Господа за неговата милост – е всушност да го примиме неговиот најголем дар, спасението. Да бидеме послушни. Покорноста е подобра од жртва. Тоа беше исто така пораката од минатата сабота. Да го да исполнуваме Божјата волја. Исус ке рече Кога еден грешник се кае на оваа земја, таква е радоста, толку е голема радоста, значи, на небесата, за еден грешник кој што се кае, отколку за 99 кои што немаат потреба од покаяние. Значи, нешто најмногу се радува небото, не за некој големо дело, или за некој голем дар, или голема жртва, што тукашниве грешници може да ја направат, туку кога грешникот ќе се покае за своето лошо дело, за својот греф. Самото покаяние не е некое наше дело, без Светиот Дух ние не можеме да се покаеме. Искрено и правилно. Че самото покаяние наше е Божио дело во нас. Апостол Павле што пишува во Римјаните таму, во 2.4, или ја презираш Божијата добрина и милост кои што те водат кон покаяние. Значи, покаянието е повторно Божјо дело, не е некое наше дело. Тоа е Божја благодат, која што оно што се кае ја прифатил, па, па се кае. Па плаче, па бара прошка и така натаму. Значи, повторно прифакјаме нешто од Господа. Небото повеќе се радува за нешто што ние го прифакјаме од Бога, отколку што ние можеме да му дадеме на Бога. Бидеќи можеме ли ние да му дадеме нешто на Бога, а што тоа не било Негово. Постои ли нешто што можеме да му дадеме на Бога, а што не е Негово? Па добро, може да речеме, пример, парите не се негови, ги измисли грешници на оваа земја, меѓутоа парите се безвредни за него. Значи, сето оно што е безвредно на оваа земја. Но оно што вреди, од сето оно што вреди, па дори нај, најубавите говеда, овци, како што рече Саул, он најквалитетниот добиток на амаличаните, да се чувавме за жртва на Господа. Сето оно што вреди, што може да вреди е Господово. Целата планета е Господова и се што живее на неа, кажува псалмистот. Споменавме исто така минатиот пат дека кога го дава својот син, Еверимјаните 8 глава, тие беа изборовите што Истеван Бодо ни ги апострофиреше. Кога го дава својот син за, за светот, за човештвото, особено за избраните, за спасените, апостол Павле вели преку Него, преку Христа, Господ ни дал колку? Ни дал се. затоа што Христос е бесконечен дар. Непроценлив дар. Да се подсетиме на псалмистот повторно од 23-тиот псалм, од првата сабота. Кога Господ ја полни чашата на благословот, колку многу ја полни. Оно што доаѓа од него, оно што тој го дава, колку многу ја полни. Довр. Тоа е точниот одговор. Точниот одговор е тогаш кога чашата се прелева. Значи, повеќе од врв, Васе, повеќе од врв. <laughs> Треба да се прелие Да се подсетиме на тие зборови, бидеќи се убави, да ги прочитаме уште еднаш во 23-тиот псалм. Верувам дека во стариот превод е истиот. Или не? Да не е таму 22-ри псалм. Петиот стих си приготвил пред мене трпеза пред очите на непријателите мои, си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелева. Зошто се прелева? Сте видели ли, еве, усен да го повторам тоа прашање, сте били ли во ситуација, е, може би Дац знае да одговори, <laughs> сте били ли во ситуација да видите како некој сака да ви тура чаша и да не пази колку тура, да, да прелее. Сте, сте видели, сте били во таква ситуација? Сонја, ти си била? <laughs> да, ја знам дека, дека може би ти ке знаеш. Значи, оне кој што тура премногу и не пази, не е затоа што е невнимателен, туку зошто, што покажува со тоа? Значи, преголема љубов, радост за гостите, за пријателите, со други зборови, како да сака да ви даде се, како да сака целото шише да го собере во таа чаша. Е, сега не зборуваме за содржината на чашата. <laughs> Зборуваме за чашата на спасението, во преносен смисол. Самиот Христос зборува за добра набиена мерка на Светиот Дух, кој што Господ го дава на своите деца. Се секјавате на тој стих. Што значи тоа? Се секјавате на еден друг стих во Новиот Завет. Господ го дава својот дух без мерка. Има и едни такви зборови. Да не ги бараме да ги читаме сега тие стихови, Може би ќе се навратиме на нив следните две саботи. Пред последната проповед, третата, значи, наредна со самата света вечера. Но за денес имавме една домашна задача. Се секјавате? Добро. Што во врска со Витезда? Ајде да отвориме сега прва таму и да се подсетиме. Каде се наоѓа извештајот за Христовото излекување во Витезда? Библиско прашање. Знае некој? Каде се наоѓа извештајот за Витезда? Се секавате? <laughs> Да, борче и компјутерот не се важат. Витезда се наоѓа во Евангелието, во кој Евангелие како прво? Кој Евангелие зборува за? Само едно Евангелие зборува за тој настан. Не го повторуваат повеќе евангелисти. Значи, уникатен настана за само едно Евангелие. Кој Евангелие зборува за Витезда? Се секјавате? Никој не се секјава. Добро. Ке отвориме во Јован пета глава. Евангелие според Јован пета глава. Ако имате со себе Библија, отворете таму, бидејќи е пожелно да гледате во текстот. Евангелие според Јован пета глава. Потоа имаше еден празник јудејски и се искачи Исус во Ерусалим. А во Ерусалим, кај овчата порта, има бања, по еврејски наречена Витезда, со пет тремови, поточно наречена Бет Зата. Со пет тремови. Во нив лежа мнозина болни, слепи, куци, исушени, значи луѓе со разни болести, неизлечени се разбира. Кој очекува да се раздвижи водата? Што очекувале? Постоело едно верување, кое што и апостол Јован го наведува така, како верување, зашто од време на време во бањата слегувал ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ќе влезеше во бањата по придвижувањето на водата, оздравуваше од било каква болест и да боледуваше. Сте слушале и денес постојат разни гласови дека таму на тоа место, на таа чешма, во тој манастир и така натаму постои исцеление од разни болести. На такви извештаи треба да реагираме како Исус, што реагирал во врска со ова верување. Како реагирал Исус во врска со предвижувањето на водата? Едноставно, комплетно го игнорирал тој случај. Ниту го напагел, ниту го критикувал, не е мудро да го да критикуваме нешто на што луѓето се радуваат и имаат надеж, но биде, ако не е вистина, не треба значи ни да го фалиме, ни да го едноставно игнорирај. Како реагира Исус? Имаше таму еден човек кој боледуваше 38 години. Го знаеме случајот. Кога Исус го виде како лежи, знаејќи многу, дека многу години боледува, му рече, сакаш ли да оздравиш? сме зборували на оваа тема, зашто Христос поставува прашање. Зашто баш вакво прашање? Сакаш ли да оздравиш? Знаете, многу луѓе знаат да речат, сакам да оздравам, а всушност не сакам. Зашто е тоа така? Ќе зборуваме повторно друг пат некојаш, може би во некоја здравствена тема да не одземе сега време да скренеме во тој правец. Но кога Христос прашува сакаш ли да оздравиш, тој сака да, да го види копнежот на душата, сака да види дека на вистина ја имате таа желба. Сака таа желба да ја искажете со, со зборови, Ама ке речеме Господ, па зарам Господ не знае што ни е во срцето. Па ако добро еве знае, зошто сака да се молиме? Зошто сака да клекнеме на колена? Зошто сака ние да го кажеме тоа? Зашто тоа е нешто што треба да излезе од нас? Иеко тој знае. Како што самиот рекол, уште пред да се помолиме знае што ни е потребно но тој сака ние тоа да го искажеме. Ние тоа да го побараме. Сака да види исто така од наша страна, од нашето срце, да излезе искрена таква желба и молитва. Што одговара болниот? Да, Господи! Се разбира. Болниот мисли не само една работа. Како да оздрави? И сега го кажува проблемот. Што, е, што бил проблемот? Да, Господи, само немам човек што ќе ме спушти во бањата, која ќе се раздвижи водата, додека јас да дојдам, друг слегува пред мене. Со зборови, да, Господи, само нема кој да ме однесе на лекар. Да, Господи, само не сум здравствено осигуран. Да, Господи, меѓутоа, еве, еден куп проблеми, и ситуации кои што ме спречуваат да се лечам. Или нема кој да плати за мене на, на операција и така натаму. Или треба да соберам толку и толку пари. Исус ги игнорира сите овие проблеми. Дури верувањето за наводното чудо што се случувало во бањата. Зошто? Бидеќи тој самиот е вистинскиот извор кај што треба да се обратиме. Тој е вистинскиот лекар кој што исцелува комплетно дух, душа и тело. Тој е вистинското решение и не треба од нашиот поглед да го вртиме на друга страна. Затоа Исус го игнорира овој одговор. Што е битно дали имало или немало човек што ќе те спушти во бањата кога водата ќе се предвижи. Значи тоа е тоа е небитен проблем. Битно е да го слушнеш Божиот глас, кој што знае не само да излечи, туку е способен од мртов да те воскресне, жив да те направи. Исус веднаш директно му вели, стани, земја постелката своја и оди си. Значи, што току се пожелил, нема кој да ме спушти во водата, Исус го игнорира тоа и директно му заповеда. Стани, земја постелката своја и оди си. Видите колку ненадејно се случува ова. Човекот послушал, неговиот ум не е останал да се занимава со проблемот. Нема кој да ме спушти. Нема кој да плати за мене. И така натаму. Не е останал на својот човечки проблем. Осетил дека Христовата заповед го насочува да го бара решението и да го најде на друго место, на друга страна. Стани, земја послоката своја и одиси Интересно е што овој човек не реагирал повторно на поинаков начин. Ама како да станам? Па не можам да како како да станам. Не гледаме некоја таква вообичаена човечка реакција, која што е мотивирана од страф, од неизвестност, од недоверба, од сомнеш. Туку гледаме нешто сосем спротивно, што е зачудувачки. И веднаш оздраве човекот, ја зеде посланката своја и одеше. И тоа се случило во самотен ден. Како се случило ова оздравување? На волку прост начин. Ама кога е господовата сила во прашање? Кога е господовата сила во прашање, тогаш се се решава просто. Без проблеми, без компликации. Кога е Господ присутен, тогаш се е едноставно и во вашите домови, и во вашите семејства, и во вашите финанси, и во вашите бракови. А кога Господ е одсутен, тогаш ќе напишете, или не мора да напишете, но тој е факт, дека во вашите семејства, во вашите бракови, во вашите домови, ситуацијата е комплицирана. It's complicated. Но кога Господ е присутен, се едноставно се решава. Нема потреба некој да ве спушта во бањата, Нема потреба некој да плаќа за некоја скапа операција. Нема потреба некој да плаќа за скапи лекови. Или да ве однесе ваму или онаму. Прашањето е, дали е Господ присутен? Ако не е, зошто не е присутен? И многу поважното прашање е, Дали сакаме да биде присутен? Дали го сакаме господовиот дар повеќе од, од она што веќе сме го добиле? Или си се задоволивме само со тоа што веќе го примивме од него и повеќе многу, многу не сакаме поголемо негово присуство во нашиот живот. Се задоволивме може би со чаша која што е полна до врвот, а некој се задоволил може би со три четвртини, со половина, а не сакаме да се прелева. Го сакаме Светиот Дух, ама не го сакаме без мерка. Не го сакаме во преголема количина. Го сакаме Божиот благослов, но не го сакаме целосно. Како да се плашиме Господ да биде премногу присутен во нашиот живот. Зато што го сакаме Господа, ама сакаме и нешто друго. А ако Господ е целосно присутен, тога што другото ќе лета, ќе изгори, ќе испари, како утринска роса. Господ сака човештото да го прими целиот негов дар. А тоа значи, Господ сака да го примиме целиот Христос. Не само половина. Со Христовата жртва сме, ја примиле, сме го примиле овој живот, целото човештво. Целото човештво го должи овој живот на Христовата жртва на крстот. Мегутоа тоа не е целиот дар. Значи, сите луѓе го примиле тоа, затоа што никој не ги прашувал пред да се родат, <laughs> дали сакаат да бидат родат. Да имало и за тоа избор, И тој избор немаше сите да го, да го примат. Но сега за вечниот живот, значи целиот дар, не само за овој, сите не го бираат, сите не го прифаќаат, сите не го примаат. Која ќе биде, која е единствената причина зашто мнозина ќе бидат загубени? Иеко господовата смрт платила за гревовите на секој човек. Која ќе биде причината зашто сите нема да бидат спасени? Иеко Христовата жртва платила за секој човек. Значи, ако некој тука ви купи на сите вам, ето речеме, цеце ако ни купи авионски карти за сите да отидеме на Флорида, дали тоа значи дека сите стварно ќе се најдеме таму? Дали тоа гаранција дека сите ќе отидеме таму? Не, вие може да примете картата, може да примете докази, документи за обезбедени пансиони и така натаму. Тоа не е гаранција дека на вистина и ќе отидете таму. Можете фино, убаво да си останете тука во Скопје. Во нас, во ред, тоа не значи дека таму ќе отидете. <laughs> Така и Христос се платил, се обезбедил, Христос се дал, значи Христос го дал вечниот живот на целото човештво, но сите него прифакјаат. Зато Затоа и се постави прашањето. Значи, две прашања беа во домашната задача. Го прочитавме извештајот. Како гласи првото прашање? Првото прашање гласи, кога Господ ја дал силата, способноста, болниот да стане, да ја земе својата постолка и да оди? Кога ја дал Господ таа сила? Тогаш кога Исус заповедал или тогаш кога болниот поверувал? Точиот одговор е, тогаш кога Господ заповедал, тогаш ја дава силата. Прашањето е, кога Господ ја дава силата? Тоа е второто прашање. Првото прашање е, кога Господ ја дава силата за исцеление, за оздравување? Тогаш кога заповедал или тогаш кога болниот поверувал. Ајде го да слушате второто прашање. Па ја ништо не кажав. Нема што да се слагаш, да не слагаш. Ја, ја не го кажав одговорот. <laughs> го кажав да сега одговорот? Не го кажав. Јас само го поставив прашањето. Ева го второто прашање. Значи, првото прашање кое беше? Првото прашање е кога Господ ја дал силата? И ги имаме тие две опции. Теко можни одговори. Второто прашање е, кога болниот ја примил силата? Анчи, кога поверувал е одговор на второто прашање. Значи, Господ дава, Господ дал сонце денес. Не значи дека тие зраци ќе допрат до вас ако цел ден сте во некоја затворена просторија а на Фейсбук. Добро. Се едно, може и во подруб. Може и во подруб. Господ го дал ова сонце за сите луѓе. Дали нас ќе не види денес сонце или нема да не види, зависи од нас. Другото да што има една убава реченица која што вика неговите повелби, така би ја превел јас, Значи, кога Господ нешто заповеда, истовремено те оспособува. Тогаш кога Господ заповеда, тогаш ја дава и силата која што те оспособува тоа да го направиш. Да, кога ќе каже и бидува, да. Меѓутоа, ние треба да веруваме за да ја примиме таа сила. Значи, има разни невидливи бранови, што не ги гледаме, но дали ќе ги примиме, зависи дали ќе вклучиме апарат. <laughs> Така? Но тие постојат. <laughs> Тие се веќе дадени. Има една друга убава реченица. Оделнава е исто дека Господ ја дал својата благодат како воздухот што ја обкружува целата планета. Значи, Божјата благодат е како воздухот, атмосферата што ја обкружува целата планета. Дали фактот што Господ дал воздух и кислород само по себе значи дека ние можеме да живееме. Значи, меѓутоа, за да, за да за има фајде од тој воздух, што треба да се случи? За да име ние фајде од тој воздух што ме обкружува, што е многу близко и до нашиот нос, до нашето лице, што треба да се случи? Треба да вдишеме. А тоа е пак наше. Ние дишеме со нашата волја. Не дишеме автоматски. како што срцето пумпа автоматски. Камо, замисле тоа да зависело од нашата волја. <laughs> Господ направил многу функции во нашиот организам да не зависат од нашата волја, бидејќи ако зависеле, тешко на <laughs> и нашиот обстанок. Но има работи кои што зависат од нашата волја, тоа е дишењето. И тоа е многу битно, побитно од јадење и пиење, нели? Колку долго можете без храна, без вода, а колку без воздух? Би сакал за денес да завршам со зборовите од Евангелието според Јован на почеток од првата глава првите пет стиха, кои што велат во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него, и без Него ништо не стана од сето оно што постана. Во Него беше животот, и животот им беше светлина на луѓето светлината засвети во темнината и темнината не ја опфати. Дали ја сакаме чашата на спасението? Че пораката од денешта проповед е сигурно ја сакаме. Секој еден кој што е денес тука и не само денес, секој еден кој што решил да да доаѓа в црква, е најверојатно барем малку заинтересирана за своето спасение, нели? Дали денес би биле тука ако воопшто не сте заинтересирани за вашето спасение? Ама воопшто. Јас мислам дека не би биле. Ние секако го сакаме Божиот благослов. Секако го сакаме вечниот живот. Сме примиле многу што од неговата милост. Прашањето е дали сакаме да го примиме целиот дар? Дали сакаме да примиме се од она што Господ ни дал, а ни дал се? Дали сакаме се или дали го сакаме целото Господово присуство? Светиот Дух без мерка Или го сакаме со некоја доза само. Не премногу присутен. Не премногу силен во нашиот живот. Да размислуваме за овие зборови, иако даде Господ живот и здравие, продолжуваме со... Ке продолжиме и нареден пат следните три проповеди до Свете вечера.